gure etxean hasteko uh, guti izan da, lorea izan da ziarri edera, baina gero giletik uh, ez dakitze pastu den, berba gauetan uh, sobera hotz, ez dugu hainiz gehizik ukan. Baduzu zenbaki bat buruan hor, zenbat kilo edo? Hortan, uh, uh, ez dakite unba kiloa uh, bildu ditugu, Eh, normalki eh, zorzion uh, biltzen ditugu. Nola horiten duzu hori, uh, eh, baituzu besteko izpena konpentsatzeko, nola iten? Ba, gure etxalean badugu behiak, be, orduan zuzenean txaltzen dugu, orduan uh, baditugu asua egun eta txaltzisoia uh, pixkat txaltzeko, Ola iko gira egun eta hortan ez da gezia, egisementi gezia hainitz izanen. Pentsatot sobera hot zinduela, eta gero uh, lehen guak erraten zuten uh, uh, lorea sobera luz ze balin bada ez da gerizirik. Bon, ez nien pentsatzen egia zela, ba, erraten nala egia zela.